sakkizinchi bob hazrati ayso zaytun tig'iga chiqib ketdi ertasi saharda u yana markaziy ibodatxona ho'ylariga keldi butun jamoat uning yeniga kelib olgan edi u o'ltirib ularga ta'lim berishga boshladi shu chog'da ba'zi tavrat ustozlari bilan parisilar zino qilib tutilib qolgan bir ayolni uning oldiga elib kelishdi ular ayolni o'tirg'i chiqirib hazrati aysodan ustoz bu ayol zino ustida tutib ilindi muso payg'ambar tavrat qonunida zino qilgan ayollarni cholni kesa qilib o'ltirishni buyurgan sizcha qandoq qilish kerak deb so'rashdi ularning bundoq deyishdiki g'arizi hazrati aysoni tuzoqqa tushirib uni gunohkor deb ayblashga bahoni izlash edi biroq hazrati ayso engishib qo'li bilan yerga bir nemilan yozg'ili tudi ular shu savolni so'ravadi shunga hazrati ayso ruslanib ularga oronglardagi gunohsiz kishi bu ayolga birinchi toshni otsin dedi ondin yana engishib yagi yezishni davomlashtirdi ular bu so'zlarni anglab oldi bilan yashanganlari ondan keyin boshqalari birining kaynidan biri u yerdan chiqib ketishdi oxirda hazrati ayso oldida o'ri tug'an yilqi ayol bilan yolg'iz qoldi hazrati ayso ruslanib turib uningga xonim sizni shikoyat qilganlar qani sizni so'roq totilgan odam chiqmadimi deb so'radi chiqmidi hazratlari dedi ayol hazrati ayso manmu sizni so'roq qilmayman qayting buningdan keyin gunoh qilmang dedi hazrati ayso yana ko'pchilikka mundoq dedi dunyoning nuri o'zimdirman manga agashganlar qorong'ulikda qolmaydi aksicha hayotliq nurga erishidi parislar sen o'zingga o'zing guvohlik beryapsan shunga sening gaplaringga ishongili bo'lmaydi deyishdi Hazreti ayso ularga mundaq dedi Men o'zimga guvohlik berib so'zlasammi so'zlarim haqdır. chunki men o'zimning qayerdan kelganligimni va qayerga ketadiganligimni bilaman lekin sizlar buni bilmaysizlar sizlar insonlarning o'lchimi bo'yicha hukm qilasizlar biroq men hech kimga hukm qilmayman hukm qilib qolsammi hukmim to'g'ri bo'ladi chunki hukm qilganda men yolg'iz emas balki meni avatguchi otam men bilan billidir sizlar rioya qiladigan tavrat qonunida ikki guvohchining so'zi o'xshash chiqsa ularning so'zlari to'g'ri deb yezilgan men o'zim uchun o'zim guvohlik beraman meni avatgan otammi men uchun guvochidir otang qayerda deb so'rashdi ular sizlar yo meni tonimaysizlar yo otamni meni to'ngan bo'lsanglar otamnimi to'nitdinglar deb javob berdi hazrati ayso hazrati ayso bu ta'limlarni markaziy ibodatxonadagi iona to'plandigan yerda aytgan edi biroq hech kim uni tutmadi chunki uning vaqt soiti tehi yetib kelmagan edi hazrati ayso ulog'i yana man bu yerdan ketaman sizlar meni izdaysizlar biroq topaolmaysizlar shundoqla gunohlaringlar kechirim qilinmaylar o'lisizlar man ketadigan yerga sizlar borolmaysizlar dedi buning bilan yahudiy oqsoqollari u men ketadigan yerga sizlar borolmaysizlar deydi bu o'zimni o'ldirib olaman deganligimidu deyishdi hazrati iso ularga sizlar bu yerlik bo'lib bu dunyoga tava man bo'lsam arshdan kelgan bo'lib bu dunyoga tava emas shuning uchun sizlarga gunohlaringlar kechirim qilinmay o'lisizlar dedim chunki sizlar mening mangu bobo'g'ichi ekanligimga ishonmasanglar gunohlaringlar kechirim qilinmay o'lsizlar dedi sen zodi kim deb so'rashdi ular boshdan tortib sizlarga nima degan bo'lsam men shu asli mening sizlarni so'roq tortadigan nurg'un so'zlarim bor edi shundoq bo'lsimu meni avatkichidin anglag'anlarimnila insonlarga uqtiryaptiman chunki u haqdir dedi hazrati ayso ular hazrati aysoning o'zlariga aytganlarining otasi xudo to'g'ri ekanligini tushunalmidi shunga hazrati ayso mundoq dedi sizlar inson o'g'lini krestga mixlab tiklagandan keyin uning mangu bo bo'g'ichi ekanligini bilasizlar shundoqla hech ishni o'zligimdan qilmaganligimni va faqat otamning ugatlinla so'zlaganligimnimu bilasizlar yeni avat kishi men bilan billidir u meni hargiz yolg'iz qo'ymadi chunki men hamisha uni xush qiladigan ishlarni qilaman hazrati ayso bu so'zlarni qilayotgan chog'ning o'zida nurg'un kishilar uningga e'tiqod qildi hazrati ayso o'ziga e'tiqod qilgan yahudiylarga agar mening ta'limim bo'yicha ish ko'rsanglar mening haqiqiy shogirdlarim bo'lasizlar haqiqatni bilasizlar va haqiqat sizlarni erkinlikka erishtiradi dedi biz ibroyimning avlodlarimiz deb javob berishdi ular hech kimga hech qachon qul bo'lmadik sizning haqiqat sizlarni erkinlikka erishtiradi deganingizning ma'nisi zodi nima bilib qo'yinglarki gunoh sodir qilgan kishi gunohning qulidir dedi hazrati ayso ularga qul oilaning mangulik a'zosi olmaydi. o'g'il bo'lsa shu oilaning mangulik a'zosidir shuning uchun xudoning o'g'li sizlarni erkin qilsa haqiqiy erkin bo'lasizlar sizlarning ibroyimning avlodi ekanliginglarni bilaman biroq meni o'ltirmoqchi bo'lyapsizlar chunki mening talmim sizlarning qalbinglarda o'rin olmadi man otamning yindi ko'ganlarimni sizlarga aytyotiman sizlar o'z otanglardan anglaganlaringlarni qilyapsizlar bizning otimiz ajdodimiz ibroyim deb javob qaytirishdi ular ibroyimning farzandlari bo'lsanglar ibroyimning yaxshi amallarini qilgan bo'latdinglar biroq hozir aksicha meni ya'ni xudodan olgan haqiqatni sizlarga yetkazgan kishini o'ltirmoqchi bo'lyapsizlar ajdodinglar ibroyim hargiz undoq ishni qilmagan sizlar o'z otanglarning qilg'inini qilyapsizlar dedi hazrati ayso biz haromdin bo'lmidiq bizning faqat birli otimiz bor u bo'lsa xudodir deyishdi ular otanglar xudo bo'lgan bo'lsa meni so'ygan bo'latdinglar dedi hazrati ayso chunki man xudoning yenidan keldim shuning uchun bu yerdaman o'zligimdan kelgan emasman balki u tarafidin avatilganman so'zlarimni nemishqa ishonmaysizlar aniqki mening talmin qilg'inlarga yoqmayotidi ota onlar shayton bo'g'ashqa silamu uning havasri bo'yicha ish qilsizlar u azaldin qotil ham haqiqatni tumaydi chunki uningda haqiqat yo'qdir yolg'on so'zlash uning tabiiy xususiyati chunki u yolg'onchi va yolg'onchilikning piridir man bo'lsam haqiqatni so'zlayman shunga manga ishonmaysizlar qaysinglar mening gunoyim borlig'ini isbotlab beralaysizlar qani haqiqatni so'zlasam nima uchun manga ishonmaysizlar xudoning farzandlari xudoning so'zlarini anglaydi sizlar xudoning farzandlari bo'lmaganliginglar uchun uning so'zlarini anglaysizlar yahudi oqsoqollari hazrati aysoga javoban ajabo bizning seni samoriylik ham jin chaplashgan odamsan degan so'zimiz to'g'ri emasmi deyishdi manga jin chaplashqini yo'q dedi hazrati ayso man otamni hurmat qilaman lekin sizlar manga behurmatlik qilyapsizlar mening o'zimni ulug'lig'im yo'q lekin mening ulug' bo'lishimni xohlaydigan biri bor uning hukmi odildir bilib qo'yinglarki mening ta'limim bo'yicha ish ko'rgan kishi mangu o'lmaydi ular hazrati aysoga soni jin chaplashganligini hamda aniq bildiq deyishdi hatto ajdodimiz ibroyim va boshqa payg'ambarlarmi o'lgan tusa san qandoqcha kalimi bo'yicha ish ko'rgan kishi menga o'lmaydi deyalaysan ajabo san olamdan o'tgan otimiz ibroyimdin va vafot bo'lgan boshqa payg'ambarlardinmi ustun turomsan san o'zingni zodi qandoq odam deb hisoblaysan hazrati ayso mundoq javob berdi agar men o'zimni ulug'lasam mening ulug'lig'im bekor bo'ladi biroq meni ulug'lig'ichi sizlar xudoyimiz deb ataydigan otamning o'zidir sizlar uni to'nib yetamidinglar lekin men uni to'niyman uni to'nimayman desam sizlardek yolg'onchi bo'laman biroq men uni to'niyman va uning so'zi bo'yicha ish ko'raman otanglar ibroyim mening kelishimga intizor bo'lgan ham kaganligimni oldin olo ko'rib intayin xushal bo'lgan san texi ellik yoshga kirmagan turib ajdodimiz ibrohimnimi ko'rdingmi deyishdi ular hazrati ayso ularga bilib qo'yinglarki man ibrohim tug'ilmasdila boy edim dedi buning bilan ular yadin tosh ilib hazrati aysoni cholmi kesak qilmoqchi bo'lishdi lekin u o'zini doldig'i ilib markaziy ibodatxonadan chiqib ketdi